markagailua ikusita bai, partia erreskira bazten dut. Horan ikuste gaur eh, biziki motibatu dut hori Eta, bo, sakearekin egin egin eh, jote simuni. Horra gaur eh, eskutik pilota alteratzen zera izitzaidan ziztu bizian. Igerran fisikoki biziki ongi sentitu beraz, horra, uste dut, jokoan kristona biadura bat zela, eta gaur simunitzat, bizkat zaila izan adaptatatzea, baina horra, nire jokoa egin dut konten nahiz nahi nuen eh, parte hori labazi eta manerarekin albalimazan eta horra lortu dut beraz eh, horra bizi kontent, horrein ikusiko dugu biharko partia nolaterako den hospital eta nahalden artean. Konfientziarekin jokatzen ari naiz, eh, biziki ongen tratu noiz buruz burukako txapelketa honen zat, batkaineko partia honen zat biziki prestatu nintzen, haste untan eta horra oh, ikusten da harina ez dira poliki-poliki buruz burukako joko hortan, gau ongi jokatu dut, gehien batxakiarekin, baina gero jokoan ere, tiratu dut. Eski motza ateratzaia, gero sarean txartu zaipun puntpasare, ezki jakin ere lan hona egin dut, defentean pilota guzitan nintzen, beraz, nik kontinatzen dako jokoarekin, eta